Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. рамках вострая брамы мы працягнем размову пра сённяшнія спадзевы беларускай інтэлігенцыі вядомыя навукоўцы мастакі палітыкі распавядаюць пра тое з кім і з чым яны звязваюць сваю веру ў заўтрашні дзень пасля трох гадоў прэзідэнцтва адзначаных закрыццём беларускіх школаў русіфікатарскай цэнзурай і абразамі на адрас нашай мовы гэтыя людзі не спынілі свае дзейнасці яны упартай ідуць далей у а сказана пакуль чалавек ідзе у яго ёсць надзея у мінулай праграме пра свае надзеі распавядалі навуковец алексей каўка спявак віктор шалкевич рэдактор газеты свабода ігар герменчук перакладчык ян максімюк і гісторык геннадь сагановович У атворы вострыя брамы прагучалі іхныя словы пра спрадвечныя і нязменныя арыенціры нацыі а таксама пра веру ва ўласныя сілы. Нагадаю, што назва вострая брама гэта і сімбаль надзеі і пэўная мерка слушнасці абранага намі перадвызначанага беларускага шляху. Сёння шмат хто ў нашай краіне блукае па бездарожжы, не знаходзячы ці не жадаючы выйсці на гэты шлях а на чале блукароў у іхным натоўпе я бачу прэзідэнта электарату які прапануе арыентавацца то на даваенную нямметчыну то на сталіна то апошняя прапанова на матэрыялы нарады партыйна-гаспадарчага актыву 44 -го году гэта калі было прамоўлена чароўная партыйная крыбле крабле бумс і рэспубліка на нібы фенікс попелу паўстала з ваенных руінаў ва ўсёй прыгажосці сваіх мазаў цэсаў і партызанскіх праспектаў сапраўды ідэалізаваць такія рэчы можна толькі такім чынам як чароўнае дзейства бо веданне механізму тагачаснага цуду ніяк не схіляе да ідэалізацыі пасля вайны ў беларусі поўным ходам даруйноўваліся помнікі архітэктуры паўсюль на будоўлях працавалі палонныя гансы а згаданы прэзідэнтам менскі аўтамабільны завод узводзіўся ворагамі народа і ўваходзіў у сістэму сталінскага гулагу большасць будаўнікоў па ратацыі траплялі адсюль у тайшет карлах і магадан пасля смерці сталіна яны былі рэабілітаваныя многія пасмяротна сярод іх былі жанчыны і непаўналетнія дзеці якія часта падалі з рыштаванняў разам з тачкамі гружанымі бетонам словам не дай бог беларусі такой будучыні якую ўбачыў у гісторыі прэзідэнт каўтуна і лапця у між іншым характэрная рыса публікі такого кшталту гэта звужэнне ўсёй гісторыі да рамак уласнай біяграфіі такія людзі проста не ў стане ўявіць сабе далёкую мінуўшчыну або будучыню як рэальнасць не вычуваючы спрадвечных заканамернасцяў яны зачыняюць беларускія школы вяртаюць савецкія сімбалі і апэлююць да нарадаў партыйна-гаспадарчага актыву таму што ім не дадзена марыць пра Беларусь. Няўжо сапраўды здаровым розумам можна ўявіць, што праз сто гадоў наша краіна будзе размаўляць па-расейску, хадзіць пад чырвоным сцягам, будаваць мазы і быць пры гэтым хоць кропельку шчаслівай. Пытанне абсурднае, бо ў вяртанні да таталітарызму і застою няма і не можа быць надзеяць. Аднак звернемся да людзей, якія паводле Александра Сергеевича Пушкіна менавіта гістарычнай памяццю адрозніваюцца ад жывёлаў. Ім дадзена вычуваць мінуўшчыну і мець спадзелы на будучыню. Сергей Шупа з прагі затэлефанаваў у Менск вядомаму эстэтыку доктару Владзіміру Конану. Я думаю, што краіны стабільныя в эканамічным і палітычным плане смогут обойтись без поэтов, пророков, героев. Их могут заменить компьютерные системы. А для краин нестабильных, которые еще не отпели свои головные песни, потребны как раз герои, пророки, поэты. В этом плане Беларусь мае будучыню галоўна тым тому что яна яшчэ до конца не реалізавалася яе справа яшчэ наперадзе таким чынам гэта чисто лагічная аргументацыя дазваляе нам лічыць што наша дзейнасць культуролагу даследчыкаў вырасцілі з беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі мае вялікі сэнс поэтому я мог бы привести есть еще один аргумент, чисто историчный. Выдатный античный философ Гератрит сказал, для меня один больше за 10 тысяч калион наилепший. И это, заправды, верно, подходит к сучасному культурно-громадскому контексту. С другого боку, есть доказ великого сенсу того, что творили наши попередники. Скажем, нам вот тот же самый Богушевич, который стал сегодня классиком белорусской литературы, во входе во всех хрестоматии, ты тем, что он просто в свободный час поты свои вершики, однако он творил для Беларуси, для Каими, якая и все до конца не реализовалась. Значит, его справа имела великую перспективу. Я лечу, что в этом сенсе есть великие перспективы перехода на белорусскую справу тыш, кто еще э, не доучился до них. То есть, власно э, кажучи, эффект перехода Саула у Павла у нас справдится. А пошлый аргумент, э, то, чем я теперь занимаюсь. Я теперь доследую творчество выдатного белорусского культурного деятеля и ксенза Адама Станкевича. Адам Станкевич жил и ведь и попутницкой смертью помер за э, белорусский католический костел. За это ему дали 25 годов каторги, и он там пожил год и помер. Тем не менее, сегодня э, его справа оживляется, творится белорусский католический костел. Один со спадзеваў філёзафа у владимира конана у тым што беларусь яшчэ недаразвілася і утрымлівае ў сабе вялікія эвалюцыйныя магчымасці На першы погляд такая думка супярэчыць думцы інша наша суразмоўцы даследчыка літаратуры лявона юрэвіча, які жыве і працуе ў нью-йорку. Спадар Юрэвіч уводзіць у сусветную кампутарную сетку інтэрнэт здабыткі нашай нацыянальнай культуры. Аднак супярэчнасць тут толькі першапаглядная, бо калі разабрацца, праца юрэвіча гэта і ёсць раскрыццё тых эвалюцыйных магчымасцяў пра якія казаў доктор конан цалкам магчыма что жывучы ў менска падказаў неяк іначай але тут такое пытанне прынамсі для мяне просто не паўстае чаму рабіць навошта рабіць і ці рабіць наогул і залежыць гэта не ад нейкіх прыватных якасцяў чалавека у нью-йорку ёсць асяроддзе ёсць кантэкст беларускі і беларускамоўнай Э, які як ні дзіўна гэта можа выглядаць збоку з'яўляецца цалкам самадастатковым нават у варунках такой багатай разнастайнай культуры як не скажу амерыканская нью-йоркаўская інакш кажучы знешнія рэаліі жыцця амерыканскія але самое жыццё беларускае справы размовы падзеі імпрэзы і гэтага цалкам хапае каб пачувацца жывым каб здаволіць самыя э, розныя духовыя скажем так прыгожыя патрабаванні Для мяне гэта быў надзвычай істотны досвід самадастатковасці беларускае жыцця. Верагодна, не апошнія, і гэта ўжо адметнасць э, нашага тутэйшага побыту адыгрываюць людзі, якіх мы клішам старая эміграцыя. Яны былі пазбаўлены ў свой час не толькі бацькаўшчыны, але і тых зменаў, што адбываліся там у паваенныя гады дэнацыяналізацыі. Гэта стасуецца не толькі мовы ці прыкладам ідэалогіі, я маю на увазе і ментальнасць это просто іншыя людзі што б не адбывалася які прэзідэнты не прыходзілі ну, э, да ўлады які болей горач не выклікалі апошнія пайдзі яны не могуць сказаць што э, змарнавалі жыццё на прывід беларусі цяпер кінуць вас ды ды пойдуць сядзець з вуды на беразе бо яны беларусы ніякія э, як часта густа пішуць у прэсе прыйшлі да беларусі бачу рэакцыю на зробленае не з беларусі што праўда на нашай старонкі на інтэрнэце прысвечаныя драздовічу пэну нашай кухні гісторыі бнр э, завітваюць людзі без перабольшання з усяго свету нават з пентагону ёсць і вельмі жвавыя зацікаўленыя рэагуюць кожны новы кілабайт інфармацыі закладзены табою павуціну знаходзіць спажыўца гэта да таго што на только позбавленный информации и всяких контактов человек может засумневаться у жыццяздольнасці і вартасці працы, якую робіць. І яшчэ адна <laughs> апошняя прычына, якую цяжка растлумачыць, бо яна пазбаўлена выратавальных у такіх адказах катэгорый, як ідэя, прызначэнне мэты і гэтак далей. Гэта задавальненне. Мне прыемна вышукваць рукапісы расчытваць друкаваць іх нешта пісаць але гэта э, не бартаўскае задавальненне ад тэксту гэта нармальнае задавальненне ад беларускага тэксту гэта быў даследчык літаратуры лявон юрэвіч з нью-йорку Я думаю а чым могуць прадставіць у інтэрнэце нашу Беларусь яе гісторыю і культуру тыя хто сёння захапіў свае рукі ўсю ўладу ў краіне няўжо толькі ўласнымі прамовамі ды стэнаграмамі нарадаў партыйна гаспадарчага актыву пяцігадовая даўніны ці можа спісамі арыштаваных паэтаў і журналістаў у яшчэ адзін наш суразмоўца вядомы спявак данчык ён спадзяецца на ўласныя песні і спадзяецца не беспадстаўна тыя што лічаць што мова і культура беларуская неважная цяпер я думаю што гэта людзі якія проста самі сябе недаацэньваюць калі яны беларусы Таму што калі сваё не любіш ты самого сябе не любіш бо ўсім павінна быць відавочна што мова і культура гэта душа нацыі гэта паказчыкі адметнасці дадзенай нацыі і і ў адсутнасці іх нацыя проста не можа існаваць яна знікае і ў вельмі рэальным сэнсе дзякуючы энергічным спробам цяперашніх уладаў менску гэта і робіцца кабні намаганні невялікай часткі сведамых адважных людзей якія не даюць Беларусь знішчыць до конца. Мы шчаслівыя людзі ў гэтым сэнсе, якія жывем у вольным грамадстве і адчуваем сябе беларусамі. Я лічу, што мы маем абавязак дапамагчы тым людзям на Беларусі, якія змагаюцца за выжыванне нацыі. Дапамагчы ім як толькі можам. Я асабіста гэта мог зрабіць песняй, паказаць прыгажосць беларускае слова сваім голасам бо спеў прамаўляе да чалавека ён уздзейнічае на пачуцці эмоцыі ад якіх пераважна пачынаюцца сведаныя паслядоўныя дзеянні Я думаю што для многіх людзей на беларусі асабліва ў першы раз майго прыезду з канцэртамі ў 89 годзе я здолеў паказаць ім гэтую прыгажосць Я думаю што песняй і фактам што я амерыканец і ацэнюю беларускую культуру то я здолеў пераканаць некаторых беларусаў якія жывуць там адчыніць ім вочы да гэтых каштоўнасцей і адчуць гордасць з іх многія мне казалі пісалі пазней што пачалі гаварыць па-беларуску толькі пасля маіх канцэртаў Такім чынам я лічу што не толькі мой абавязак але і моя пацеха унесці свой уклад у справу беларуска адраджэння гэта быў спявак данчык расповед якога мы запісалі ў празе тэма спадзеваў сучасная беларускай інтэлігенцыі наўрад ці падлягае нейкай статыстычнай апрацоўцы кожны новы голас дадае штосьці зусім сваё але ад гэтага мацнейшую робіцца наша супольная вера ў будучыню хіба што адна закономернасць пацвердзілася з мінулыя перадачы. Людзі старэйшага пакалення больш схільныя казаць пра сітуацыю, пра аб'ектыўныя гістарычныя працэсы і ўжо праз гэта бачыць святло ў канцы тунелю. Пакаленне 30-40 гадовых верыць найперш ва ўласныя рукі, талент і розум. Не надта спадзяючыся на тое, як лягуць зоркі. Магчыма, нам варта спытацца ў яшчэ маладзейшых мы працягнем гэтую размову ў наступнай перадачы і зноў запрашаем нашых слухачоў напісаць нам пра свае спадзевы з кім і з чым вы звязваеце надзею на будучыню беларушчыны яшчэ адна тэма сённяшняй праграмы помнікі дзеячам беларускай культуры на думку мастацтвазнаўцы сергея харэўскага такіх адэкватных помнікаў наша культура яшчэ не мае Thank you. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. атрымлівалі ўрок чыстай эстэтыкі. Таму і хіхікалі з незвычайна для савецкага мастацтва сюжэту. Помнік самому купалу створаны 1974 годзе скульптар манікейчыкам у саўтарстве з гумілеўскім і заспіцкім на той час мала запомніўся. Ды і тагачасная крытыка млява адрэагавала на ягонае з'яўленне. У той час менавіта купалінкі першая савецкая манументальная нюка сталі візітоўкаю беларускай пляскі 70-х гадоў. Вобраз самога купалы выйшаў няўцямным. Адкуль відаць, што гэта паэт? З расхінутого крыся шыналю ціскі ў руцэ. Брутальнасць стылістыкі пазбаўляе вобраз нават намёку на рамантыку. Гэта мог быць і помнік старшыні калгаса, які ўзіраецца ў свае палеткі не поддаются белорусским скульпторам в образе дядшего национальной культуры. Подобную Даникейчиковой композицию обрал скульптор Шатерник, робичи помник Азепу Дроздовичу. Широкая хода, кий у руце. Добро, что еще помник подписали. Язеп Дроздович – белорусский мастак. А тут никто и не зразумел, на во что его маленького поставили перед дверыма под соляновые крамы. Зеля рекламы хиба что помнік Масіму Богдановичу скульптар вакар не подпісаў. І-за гэтага часта стараліся непаразуменні. Чаму ён стаіць пе моменты, як адбываліся абмеркаванні праекту аднаўлення менскага верхняга гораду. Тады ўвагу гледачу і апанентаў прыцягнуў квадратик з подпісам помнік КТ. На запытанне архітэктары адказалі, што тут плянуецца помнік святому кірылу Тураўскаму. Маўляў, ён дзе старажытнай культуры, а помнік будзе ў старым горадзе і гэтак далей. Чаму не ЕП і фрасіні полацкай, альбо ФС францішку скажу приказу не было. Формализм выникает из незасвоенности в образов культурных героев у национальной сведомости. На этом штучном формальном патосе была побудована вся система эдукации, культуры, как выник неопевных мастацких образов. Может, причина в советском урбанистичном осяродзе, у советской самоцензуры, где нема места просветленной старосветчине праве беларусы поставілі скарыну які ўсім духам сваім просіцца на плошчу якога-нибудь з наших безаблічных райцэнтраў а ў менску скарыну гэтак і не поставілі не здолелі стварыць вобраз нават такі як скульптар глебаў зрабіў для полацака там гэта работнік сярмязе закатанымі рукавамі гэткі задуменны слесар у барэце георгій скарина калі сам скульптар недасведчаны альбо няшчыры рэакцыя гледачоў зазвычай непасрэдна можна скласці цэлую міску показак кпінаў якімі дасціпнікі ўзнагародзілі коласа на кучы самую вялікую настольную статуэтку помнік песняру на аднайменнай плошчы ў менску мае рацыю адам глёбус у сваёй кнізе смерть мужчына калі кажа што ў беларусаў няма сваіх могілак могиле наших поэтов белорусские. Все белорусы помирают только поэты. Все только поэты белорусы. Рано или поздно мы знойдем отказы на это питание. Покуль же мы ходим до тех национальных помников, какие таких питаний не нарожаются. Например, до фонтана Купаловским парком. Перед куполинками уже никто не хихикает. Люди попросту научились оценить таленавіта зробленыя рэчы. Значыць, нешта мяняецца, цячэ разам са свіслацкімі водамі. А яшчэ мы ходзім да драўлянага крыжу ў курапатах, які людзі самі прынеслі на руках і самі паставілі. Гэты крыж не выклікае пытанняў, навошта ён тут, нават у тых, хто яго некалькі разоў ламаў. Гэта ўжо наш крыж. Сергей Харыўскі, колішні менскі школьнік а сённяшні мастацтвазнаўца сергей харыўскі распавядаў пра помнікі дзеячам беларускай культуры вяртаючыся ў пачатак нашай праграмы нагадаю пра абраны намі прынцып выбудовы беларускага культурнага кантэксту за пункт адліку і арыенцір мы ўзялі сімбаль надзеі вострую браму часам механічна, а часам паводле густу мы супастаўляем розныя культурныя праявы з гэтай святыняй. Калі тую ці іншую рэч можна ўбачыць у адворы вострыя брамы, то гэта ўжо пэўна рэч з нашага культурнага кантэксту. Курапаткі крыж паводле такой схемы ці не найбольш адпаведны спрадвечнаму кантэксту помнік нашага часу. Thank you. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі, Данчык, Лявон Юрэвіч і Владзімир Конан. Прадюсер у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода, кожную нядзелю з паўторам у сераду.